saboda shi kuma Allah ya bashi fahimta game da dukkan ilimin da yake da alaka da harshen larabci kamar nahawu kamar sarfu kamar balaga kamar adab na'am wato kenan kamar grama na larabci da literature na larabci yana da cikakkiyar fahimta akan sa Allahu wannan sa na makale masa muna tare har mu je university na dawo muna tare da shi na'am shi yana karantar da ni ban kai matsayin in shiga secondary ba na'am haka na je na dawo na sa yana da digiri din shi muka zo muna masters tare Allah malami da Allah akbar da karatu a na'am na'am to wannan hakikanin gaskiya ban manta da shi ba kuma zai wahala Allahu akbar a cikin rayuwa Allah sarki akwai shak Abubakar Jibrin na'am dattijo ne malami lakcara ne a Bayero University haka kuma shi ne chief imam na masallacin Juma'a na Bayero University na'am na yi karatu shi ma a wajensa alhamdulillah akwai Dr. Ahmad Muhammad Ibrahim na'am shi ma um, lakcara ne a Bayero University Haka yana karatun hadisi na ganin gidan NTA wani lokaci suna karatun na'am haka na'am haka shi ma malami na ne tun sama da shekara goma da suka wuce Allahu akbar har zuwa yanzu muna tare Allahu akbar yana daya daga cikin mutanen da ko yanzu zai iya aikawa a duk inda nake ce zo kai kaza tafi kaza je ka kai kaza yi kaza yi wa barce ni ko anan Allahu akbar na'am asu malam a duk bayanin ka nuna duk karatun ka kayi sa cikin kwariyar Kano kenan baka fita daga wajen Kano galibi karatu na yafi yawa a Kano na'am to amma na fita wadan solari a ah, Allah misali na je kasar Saudiya na yi karatu na'am jami'ar musulunci ta Madina na'am na je Sudan na yi karatu a International University of Africa inda na yi digiri na na'am to amma dai inda jira dawo dai kusan Kano ita ce cibiya haka da sauransu na'am na ji je wurare da dama na yi karatu amma dai Kano ita ce kamar ka iya cewa cibiya na'am Ake malam batun tafiyar ka zuwa jami'a ita ta Madina hmm. malam wani cikin malamanka ne ma sanadiyar tafiya ko kuwa malam ya aka ka samu shiga zuwa ita wannan makaranta ta Madina wannan tambaya ce mai ban sha'awa na nemi jami'ar musulunci ta madina tun da na ji labarin ta na'am ina sakandare ban kammala ba ta kammala na'am haka takardun da nake da su na makarantu da na yi sayan tattara in yi photocopy yana aika Allahu akbar uku a jere ina aikawa Allahu akbar kuma an ɗauke na jami'ar madina tun kafin in kammala sakandare na'am abin sha'awa Allahu akbar abinda ko ya faru shine na'am akwai ɗaya daga cikin manyan malamai a jami'ar ko manyan ma'aikata na jami'ar shine Dr. Ah, Muhammad ibn Abdullahi Zarban na'am wanda ya rika shugabantar course na daura da aka rinka yi a nan haka to shi ya kawo wata ziyara ta gani da ido zuwa Najeriya tun kafin su dawo da fara daura da fara daura na'am to lokacin da ya zo ya dace da ana cikin hutu yadda da makarantu irin namu duk an yi ana yana so ya ga ɗalibai ya yi ganawa da su haka to a lokacin nan akwai 'yan musabaka ta jihar kano wanda wasu wakilci jihar kano a musabaka ta kasa ta kasa da za haka bayan an kammala ta matakin jihar. na'am to an ɗauke ni cikin waɗanda za su ba su horo ko training na musamman na'am wannan 'yan musabaka masu musabaka haka na'am a makarantar koyon harshen larabci ta SAS SAS kenan haka to sai ya zo nan makarantar na'am cewa yana neman asalin ɗalibai da suke ko dai na gamar arabic teachers college gwale ko na nan gwale na'am dan a ce ayyau aka ce za na cikin hutu ne amma bisa ga dace da ɗaya da cikin Allahu akbar na'am to lokacin da an neme mu kamar mutum biyu ko hudu ko biyar ko mu biyar na'am to muka je muka same shi a masaukin shi yi mana interview na'am duk guda hudun ya musu interview ni ne na karshen shiga na'am kuma cikin ikon Allah a wannan lokacin ya tabbatar min da cewa in zan yadda haka duk cancanta na ɗauke ni na cancanta a dauke ni in fara a university a can da ji bayan da ta karda shirar ta secondary Allahu akbar na yadda idan na je zan maimaita secondary a can na ce na yadda Allahu akbar na duk guda hudun ya musu interview ni da na karshen shiga na'am kuma cikin ikon Allah a wannan lokacin ya tabbatar min da cewa in zan yadda haka duk cancanta na a ɗauke ni na cancanta a dauke ni a tsara a ba a can da ba da ta takardar da secondary Allahu shi na yadda idan na je zan maimaita secondary a can na shi na yadda Allahu akbar na'am to za su iya bani admission in maimaita secondary a can tunda ba da certificate tabbas haka haka sauransu yace insha Allah za su aika mun da admission to da kare idan sun muka interview wannan shekara mai zuwa za a yi za a kware admission haka na to a lokacin ina cikin shekarar karshe ne tabbas ka shekara mai zuwa lokacin da za a aiko da admission ni kuma nan mun ka kammala karatu za ta ka da ka na certificate dina ya tafi da shi na'am da na je ta ma kuma ka'ida sai idan sun dauke ka idan ka je sai an sake sabar interview na'am wanda suka gana da kai lokacin dauka ba su za su gana da kai bayan an dauke ka na'am kuma kuma za su gane ko da kana da takardar secondary in dai suka ga dama za su sai ka ka mai ta na'am ganin damar su dai su ba ka wannan damar gwargwadon interview din da su na'am na'am suka yi interview da na shi kamar sai da zan iya cigaba da university alhamdulillah kai tsaye sai aka bani dama na cigaba da mataki na jami'a alhamdulillah wannan din ma sai na shiga wato faculty na Quran and Islamic Studies wanda galibin abin da ake karanta a ciki tafsir da Quran Islamic haka to saboda haka na shiga wannan bangaren mun da nake ganin zai taimaka mun a dai wancan manufa ta wani ni ina son tafsiri tun asali na'am to wannan shi ne na'am a to malam muna so ka ci ƙarin bayani a game da shekarun da kai a Madina tare da falon da ka koya daga egyptin har zuwa madina a madina kamar yadda na faɗa na'am um, karatun madina yana da wahala kwarai da suke musamman a lokacin da muka yi shi na'am a kowane fakalti kake ko da fatinar kake karatu a ciki na'am wato za ku yi karanta subject goma sha biyu zuwa sha goma sha biyu kuma a ciki ba wani mejo ba minor Allahu akbar kowanne mejo subject na'am sannan kuma kowanne abin da za ka yi ka samu pass shine ka samu 60 marks shine pass in ka samu maki 60 to irin ka sha da kyar <laughs> haka muke wannan tsari na karatu tun da biya bangaren qur'ani ne babban abin da ake karantarwa a wajen wanda ya fi komai yawa shi kanshi qur'ani tare da kira'o'insa na'am guda goma tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma tafsirinsa sannan kuma ilmomin da suke da alaka da shi wanda ya kunshi tarihin saukar alkur'ani ayoyin makka ayoyin madina wani ayoyi aka shafe wanne ne ba a shafe ba da dai abin da qur'ani ya kunsa ga sannan kuma dole za ka karanci larabci a matsayin yare wannan dole ne a kowane department kake sai ka karanci larabci a matsayin yare dole ne ba wani bambanci <laughs> kan wannan ba ja da baya na'am da ne sauran fannonin da za su taimaka maka a bangaren tafsiri ko abin da ake kira ulumul qur'an na'am So, ka dai sabbin goma sha biyu na'am to malam shekaru nawa ka a ita wannan madina o shekaru hudu oh, na'am a ake malam ganin kayi karance karance a Kano hmm. kuma an san cewa Kano gari ne wanda yake dauke da malamai na ƙoƙi daban-daban hmm. to malam kai kuma ga kana tafsirin ka bisa tsarin sunna malam ya kike gudarma da irin waɗannan malamai a Kano da kuma hannun ɗin ma mai digiri eh, to wannan wani abu ne wanda zai iya cewa alal hakika akwai gwagwarmaya mai yawan gaske na'am domin an taɓa yin wani lokaci ba ma zan ce wani lokaci ba a yanzu haka abin da ake ciki zaka iya cewa daga shekara biyar zuwa yanzu kusan dukkan wani malami mabiyin ɗariƙa ɗariƙa haka gurinsa idan zai magana a rediyo ko sulabin ya zai ya mayar da martani ga abin da ya faɗa haka tabbas wannan ba karamar ba kuma ya bace wannan haka ne sosai ko a rediyo ko a sulabin na'am ba ni kaɗai ba ba cikin malaman sunna akwai ma malamai na kuma duk suna magana dr ahmad akwai kuma waɗanda suke abokanai ko sa'anni ko tsare kun juna duk suna da dama suna shiga midiya ko kafar watsa labarai su yi magana tabbas ban san sirrin da ya sa kowanne ya so ya yi magana a kai na bani ko ya mayar da martani a <laughs> kai haka hakan yakan bani haushi wani lokaci wani lokaci kuma yakan bani sha'awa don wani malami na taɓa karanta tarihin su yake cewa in ka ji ana cewa ku kamo shi ku kamo shi tafiya yake tabbas yana tsaye ke wuri daya wuri daya ba za ka kamo shi ba sai sai ka in ka ji ana cewa ku kayar da shi ku kayar da shi a tsaye yake haka ne ba ma magana ka tabbas sai sai ka amma ba zai maka daɗi ba kan yi wancan ya zage ka yau wancan ya kaɗa ma bakar magana musamman tun da wanda zai magana a kanka in ka samu mun dattijai masu hankali da ko da sun saba maka haka suna ganin a shekarun su za su hana su faɗa maka magana da bata dace ba za su dan kwatanta auna kalmomin da za su faɗa haka dole za ka samu yara waɗanda suke cikin ƙuruciya sa iya maka kyaki sa iya maka ƙarya sa iya maka duk abin da za su yi ma kai dan adam ne za ka ji ba daɗi amma kuma in ka kalli cewa yadda da'awa ta ɗauka kenan sai wannan idan baka ya lalace ka annabawa sun sha wahala sun sha gwagwarmaya da sauransu ɗauke nan na kuma in ka kalli ribar a ƙarƙashin ƙasa tsakanin kai da waɗancan da suke adawa da kai wa jama'a suka fi fahimtar mai yake cewa da sauransu kullum aka wayi gari jama'a ƙara ka suke ko ƙara fahimtar saƙon da kake kisarwa suke wannan shi ma sai baka kwanciyar hankali sannan abin sha'awa shi ne da yawa zaka samu wani zai shekara biyu ko uku yana adawa da kai watan wata rana ya zo same ka gida da kansa ya maka sallama yana neman gafara kan zajinka ko cin mutuncinka da yi wannan ya faru a nan maiduguri hatta cikin azumin nan wani a rubuce wani ya zo da kansa yakan faru a kano kusan duk bayan shuɗewar wani lokaci kuma ah, na ƙara samun wannan kalubale a kano musamman daga shekara uku zuwa yanzu ya fi na koyaushe ila sirrin da ya sa haka shekarun can baya an yi wani lokaci da ba ma samun dama a kafofin watsa labarai haka saboda mamayar da su mabiya kun sufaye kai duk yawanci almajiran su ne suke aiki a ɗan tabbas wannan saboda haka duk wanda yake kishi yasu ba za a ba shi dama wannan haka ne kawai amma kuma yau da gobe da gobe aka samu canji kusan yanzu karatun da muke dinnan na tafsiri musamman Uh, wanda kyamarar ku take dauka ta NTV haka Muka yi kokari a yi rikodin ɗinsa kuma aka ce ake sawa a NTA Kano NTA Kano NTA Katsina NTA Bauchi DITV Kaduna da sun watsa labarin da mun kama waɗansu mu san kansu alhamdulillah to kaga wannan wani ci gaba ne tabbas na ka wannan sai yasa waɗansu suke ta ah wannan shine Ja'far din da ake cewa ya ce kaza haka wannan shine kaza shine kaza ko maza ko mata ko yara ko manya na'am to kaga wannan dole ya ƙara tunzura ɗaya gefen kuma su ga cewa to yanzu ke nan jafar din nan kwace mana a fahimtar su kamar wani kwace ko fashi wannan duk ya haifar da gwagwarmaya mai yawa to amma kuma dai ita rayuwa ba ta tsinta ba gwagwarmaya ba tabbas kuma kullum da a ce ba a yi da kai gara a ce ana yi da kai tabbas wannan gaskiya illa iyaka lokacin da kake gwagwarmaya abin da yake wajibi akan ka tabbatar da abin da zaka faɗa kana da madogara akan sa wannan haka wannan haka ne ta yadda duk inda aka je aka dawo ba a cewa ka faɗa an kule ka an gano abin da ka faɗa ba ba haka ba haka ne ka sai dai mutum ya ban yadda ba tabbas na ki wannan daban wannan gaskiya ban yarda ba daban haka ne Allah ba ya ce maka na je na leka na hango cewa ƙarya kake haka ne ka alhamdulillah zuwa yanzu ba a samu wannan ba alhamdulillah sai dai mutum ya ce ban da abin da ka faɗa ba ko kuma a'a ka cire wajen waɗanda ba a yi da su ba wannan wani abu ne daban alhamdulillah yadda zaka ce baka yarda da ni ba zai iya cewa yadda da kai ba wani zai iya cewa mu duka mu biyu gaba ɗaya bai yarda da wannan hakan amma dai ka yi bayani yi bayani su mutane sa zama alƙalai tabbas wannan haka ka in ce wannan yana da kyau kuma wannan ne a fahimta ta duk da cewa ya ce amma zai kawo wayewa a cikin mu don a kasashen namu ba kasafai mutum zai yake sauraron wanda ya saba masa ba wannan haka kawai duk wanda ya saba maka sai dai ku yi fada tabbas amma yanzu kaga alhamdulillah akan saurari mutum ya saba ma za ka saurare shi ka ji bayanin sa ka ji dalilin sa wannan haka tunda za a sa ko kuma kafofin watsa labarai kun taimaka tabbas za a ji wannan za a ji wancan da sauransu kowa kuma a ji hujjojinsa jama'a kuma sai yanke jama'a alƙalai hakan yana taimakawa musamman shirin kuma Ramadan ku gaito wannan malami ku gaito wannan malami ba wanda zai ci gefe tabbas wannan gaskiya kuma kowa ya zo ya baje kolin sa jama'a kuma dai saurara su ji ne za a gano inda bakin zare yake tabbas na alhamdulillah a to malam kusan shekaru goma sha bakwai ko sha takwas baya an sanka kana halartar wa'azin ƙasa na ƙungiyar jama'atul izzatul bidawa ya kamata sunna don akwai wani lokutan da harkakan hau da ka gabatar da wa'azi a irin tarika wa'azin kasa dinnan to malam ya yanzu har yanzu kana halatta irin nan wa'azuka ko kuwa ya abin yake ne yanzu gaskiya ne saboda gwagwarmaya irin ta wata mun na fara gwagwarmaya da wuri tun da tun kafin in yi auren fari yin kuruciya da samartaka ta na saba da wannan kuma makaranta da sauransu to na samu kaina a cikin gudanar da kungiyar izala na rike masu goyon majalisar malamai na kungiyar izala a jihar Kano na daidai lokacin da izalan ma ba ta da farin jini ko na neman dan izala ake ana farauta sa haka ne sosai gaskiya ne kuma na yi wa'azi na kasa ko na hau platform na wa'azin kasa na kungiyar izala musamman a tsakanin shekarun 1987-1988-1989 eh, Na'am. daidai lokacin da kuma na samu admission kenan na tafi madina madina haka to muna can karatu a jami'ar madina sai kungiyar izala ta samu kanta cikin rudani na rayuwa tabbas to a lokacin nan ni da waɗansu ire-ire na wanda muke da alaka da kungiyar ta izala haka kamar su wani abokina dr ibrahim jalo na'am wani mutumin taraba state haka da su dr muhammad sani wani da abokan karatu na ne da phd allahu akbar um, da sauran su dr muhammad sani abubakar mutumin jigawa state na'am kudu haka wanda dama dai a nan a gida mun saba muna cikin harkar izala na'am kuma muka sake hadewa a jami'ar madina haka na'am allahu akbar da sauran na'am to tun da galibin su na riga su zuwa da shekara ɗaya sun zo bayana ne na'am to duk muke haduwa tare don tattauna yaya makomar izala din take haka to a nan gurin um, sai muka yi shawara mu duka kowa ya kawo ra'ayinsa cewa karshe muka fitar da ra'ayi cewa lalle ya kamata mu da muke wajen rigimar nan ta faru kar mu tsoma baki a cikin rigimar a cikin ta tabbas haka mu goyi bayan wani bangare na'am mu rubuta takarda guda daya da salo daya a matsayin shi ne saƙonmu zuwa ga dukkan ɓangaren biyu muka haɗa ra'ayin da ya kamata mu faɗa muka sa mutum ɗaya ya rubuta muka kaɗauta yaren wasiƙar cikin harshen larabci ni da kaina na ɗauko wannan wasiƙar na zo na baiwa waɗanda suke da faɗa a ji a can ɓangaren da waɗanda suke da faɗa a ji a can ɓangaren na'am haka a ɓangaren can na kaiwa shek ismail idris da kaina hannu da hannu shek alhassan sai da jingir sani ya haya da sauransu a ɗaya ɓangaren kawai shek yusuf sambo shek yakubu musa rabiu dara umar hassan da sauransu abinda muke ce musu shine su ji tsoron allah su haɗe kansu tabbas kar su raba al'ummar manzan allah sallallahu alaihi wasallam kan wata manufa daban ta duniya hakikanin gaskiya haƙar mu bata cimma ruwa ba duk da haka muka sake faɗawa malaman mu na yanar musulunci da wanda suke za su gabatar da haka. cewa da allah idan sun zo su yi duk yadda za su yi su yi amfani da damar su na aka zo aka haɗu karkashin ƙasa mu muka tsara yadda har ma za a haɗa su wajen marjayi sai ka wata duk da wannan kokari da aka yi hakar bata cin mu ruwa ba daga nan sai muna ga cewa mafi kyau mu koma baya dan ba za mu zo mu shiga nan bangaren dan mu kafarta can bangaren ba za mu shiga can bangaren dan mu yi adawa da kan amma mu kofar mu da take duk wanda yake son yayi karatu dan can bangaren ne dan can bangaren ne abin da muka sani za karanta tabbas wannan mun san da mu ce kuma ya kara gaba amma dai ba za mu tsaya muna adawa da wani kawai dan shugabancin wani ba tabbas to wannan ita ce manufar mu eh. kuma akan haka muka tafi har tsawon wannan shekaru tun daga 92 ne da aka fara wannan rikici har yanzu Allahu akbar akan wannan matsaya take na'am eh. kafin azumin nan an yi wazi na kungiyar izala a Kano a yi kuma a kuntuwa jihar Katsina na'am na kungiyar zalan bangaren mutanen kaduna sun sami sun sambo sun ba mu takardar gayyata a rubuce mun yanke shawara mun je tun da sun gayyace mu tabbas kuma idan muka je za mu faɗa abin mu muka yi imanin shi ne gaskiya tabbas ba wai mun je bane don mu yi adawa da yan na. mun je ne don mu mu taimaki tafiyar gaba ɗayanta yadda musuluncin da kuma manufar da aka kafa kungiyar tun da ta dore ba mun je don mu yawa wani mu mubaya'a ya ci mutuncin wani ko ya zaki wani ko ya adawa da wani na'am kuma har yanzu akan wannan manufar mu kuma har gobe an yi gayyace mu wani wa'azi za mu je kuma in mun je za mu faɗi wannan manufar alhamdulillah ka ji yadda muke har yanzu na'am alhamdulillah mm. a to malam ganin cewa ka shafe sarmar shekara goma a nan birnin Maiduguri kana gabatar da tafsirin watan Ramadan. Mm. Sai zama na mara akwai raɗe-raɗe da ke cewa ba za ka sake zuwa nan Maiduguri ka gabatar da tafsir ba daga wannan shekara. har ma dai akwai tabbacin da yake tabbatar da cewa za ka gudanar tafsirinka na shekara mai zuwa idan Allah ya sa muna raye a Kaduna kuma a banan ma an so ka gabatar da tafsir din naka ne a Kaduna to malam ko me ya hana ka ko da matsaloli ne aka ci karo da su da yasa baka gabatar da tafsir naka a bana a garin Kaduna ba wato maganganu ne guda biyu maganar janyewa ta daga tafsirin maiduguri daban take da maganar yin karatu na a kaduna bari mu ɗauki maganar kaduna don kila ita tafi sauki maganar kaduna tun kusan shekaru biyar ko shida da suka wuce haka akwai bukatu da suke zo min daga kaduna iri biyu bukata ta farko da allah ka zo ka sa mana karatu sau ɗaya a wata wanda za ka rika mana a kaduna wannan bukatar ta zo daga wurare daban-daban kuma an kawo shawarwarin wuraren karatun daban-daban akwai wani masallaci na kansu salawat a waf road an kawo a kan koyi karatun a can an kawo a wani masallaci na katuru road na wata cibiyar islamic learning center an kawo a wani masallaci a tudun wada an kawo a wani masallaci a cikin ziyar a da wurare kaga wannan shawara ce ba su da alakar tafsir ramadan su kawo abin da suke so a ce ina da wani darasi da ake da kan Na'am. sannan an kawo a masallacin juma'a na unguwar kaji na kofar gidan mai girma dan masanin daura Allah sani zangon daura ne nemi wannan da kansu daga bangare na tunda akwai alaka tsakanin shi da mahaifina na da mun taso mun gansu tare haka to amma dai waɗansu dalilai sun sa ni na kasa amsa wannan bukatar dan ina tunanin ba na so in fara abu in kasa tabbas to kuma sai maganar tafsirin azumi ta zo tun daga bara akan batun masallacin sultan bello bayan da margayi marigayi malon abubakar to wanda wannan kuma ta zo ta wuce bata yi ba sai kuma bana waɗansu suka sake taso da batun lalle suna son in je in yi tafsirin azumi a masallacin juma'a na maiduguri road na'am kaga ba na sultan ba na sultan ba haka na'am to na san cewa ina tafsiri a nan maiduguri kuma su ma sun san haka haka to sai na ba su waɗansu sharuɗa na da sharɗi na farko tunda masallacin nan ƙarƙashin ta nasarar islam ke dole ni ya amince ya amince haka ne na biyu in samu rubutacciyar takarda daga JNI na uku gwamnatin jihar Kaduna ta yadda. ta yadda haka na hudu in samu wani amintaccen kwamiti wanda za su gudanar da harkokin tafsirin wanda ni na aminta da su haka waɗannan sharuɗa ba bane mai sauki ba kawai ka ce sarkin musulmi ba lalle bane ma ya san ne tabbas wannan gaskiya ba abu ne mai sauki ba ka je ka cewa wa JNI ta rubuto ta kasuwa da haka kawai da sauransu cikin ikon Allah duk suka amince ban yi tsammanin za su amince ba ko na mafarki na a ragonin jihar Kaduna ya ce kasa kasa ya tona ta ya kwata-kwata shi mai yadda ba Ja'far ya zo ya masa tafsirin sai to kun gani ma'ana da an je za a samu za a samu tabbas saboda haka wannan shine abin da ya faru na'am amma na faɗa musu dama cewa akwai batun tafsiri a Maiduguri kuma kansu sun san wannan kaga wancan kenan tabbas amma maganar zuwa Maiduguri shekara ta farko da mai Maiduguri a 94 don lokacin nan na dawo daga jami'ar Madina ke na'am haka azumin farko da zan fara yi haka ne Alhaji Muhammad Indimi ya gayyace ni zan zuwa yi tafsiri a nan jama'ar Kano da muke tare yau da gobe suka ce musu yadda ba aka yi ciki kaka aka ja suka ja hmm. aka ja suka ja sai aka cimma wata manufa guda daya aka ce an yadda in taho in yi kwana sha biyar a nan <laughs> sai kuma in koma can kano in kwana sha lokacin da na taho nan gurin na zama na goma sha uku wakilai daga kano suka shigo jirgi suka taho don mu karasa sha biyar da su su ɗauke ni a koma mu koma cikin ikon Allah zuwan da suke sai ga irin ci gaban da aka samu haka da jama'a suke haduwa sai suka ce gaskiya su ba su san abin da za su faɗa wa miji ba su zo su rusa wannan abin da ya riga ya kafa Allahu akbar dan da kawai biyan bukatar kansu tabbas tunda su dai suna tare da ni a watanni sha ɗaya a cikin shekara da haka ne ka dan me wannan wata kuma su ce kaza su dai suna ganin Allah kalli dai bana ba za su iya janye wannan tasiri ba Allahu akbar na'am to aka janye aka ce kila sai shekara mai zuwa shekara mai zuwa ma dai alhaji muhammad da shi da sauran jama'a suka da ya sake bukatar a zo aka sake zuwa to bayan na yi kamar shekaru hudu ko biyar to sai mu ga lokacin nan mun yi sama da rabin qur'ani tabbas to sai ake maganar to yanzu kan ba maganar janyewa dole sai an sauke an sauke haka lokacin da na shekara ta takwas ina zuwa mai duk lokacin muka kammala sauki alkurani da wata to lokacin nan ne maganar janyewa ta zo da karfinta na'am sai ba zan sake zuwa mai duk ni kaina na dauka a cikin zuciyata to kuma ya kamata in koma in ji gaba da karatu na ko a Kano ko dai a wani wuri da ke ganin mun saukin zuwa to amma a hakikanin gaskiya mutanen mai daguru sun nuna matukar matukar sha'awar su na ci gaba da wannan karatu na'am ana dab bayan na koma nan mutane suka yi gayya suka tafi wajen motoci goma wajen mutum tamanin suka tafi a kan wannan kare za ka ji kunya kwarai da wannan gaskiya kuma daga ɓangarorin al'umma daban-daban waɗansu ma'aikatan gwamnati waɗansu 'yan boko waɗansu likitoci waɗansu 'yan kasuwa waɗansu waye bai kamata a ce mutanen da za su nuna maka wannan ƙauna ba ka musu ka ɗauki ƙasa ka watsa musu gaskiya gaskiya ka shi shi alhaji muhammad indimi ya tashi da kansa ya je har gidana ya gaje su da yawa Allah sarki ko bambancin shekaru tsakanin na haka wanda yake ah, ah, zai kimanta wannan sai shaka ba cewa kimantawa ce to wannan dai shine abin da ya kawo duk shekara kamar a janye amma kuma a ya kewa a bana kama. abin ya zo da karfi don ni din ina jin cewa ina ganin kamar akwai nauye nauye da aka yana da yawa kuma ina ganin kamar akwai ɗalibai da dama waɗanda alhamdulillah sanadiyar wannan tafsiri da ubangiji ta ala ya sa aka fara da daura da muka fara da dama sun samu dama sun je jami'ar madina sun yi karatu sun dawo kuma za su iya ci gaba da karatu ta nan sai nake ganin kamar dama su ci gaba da haka na'am na dai latsa in ga abin in zai latsu da amma in dan samu idan kun ka abin nan haka ba ne mai sauki ba kamar iyalin ka tsawon kwana a ashirin da wani abu da sauransu kuma yara sun fara girma suna da buƙatar kulawa ka akwai da sauransu to amma ya zuwa yanzu dai alamu sun nuna shi da alhaji muhammad indi bai yadda ba na'am sannan su al'ummar masallacin ba sai ba sai ce ba na'am sannan kuma jama'ar mai duk rubu sai yadda ba na'am to kaga ya yanzu dai ba zan iya cewa wato wai wannan tafsirin shine na karshe a mai na'am ina sa ran shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu ina sa ran zan kasance a Maiduguri duguri in dai kuma ba Allah kuma ya kaddara wani abun na daban ba tunda kowane irin al'amari a hannun Allah ya ba hannun bawa haka sosai kamar to alhamdulillah mm. ah, Allah ya gafarta malam wasu lokuta wajen gabatar da tafsirin ka wasu sukan ce kakan gabatar da tafsirin ko cikin tafsirin kana abubuwan da suke ingiza mutane ko kuma zargin gwamnati ko kuma eh, da dai tsarin yadda dai kake gabatar da tafsir naka wanda har ka kawo misalin cewa ta yi shi gwamnan kaduna ko wanda dalilinsa da ya sa ya ki amincewa ta gabatar da tafsir a kaduna mm. to suna ganin kamar ire-iren waɗannan abubuwa da kake gabatar cikin tafsirin ka su ma sun taimaka haka to malam me kake gani ya jawo ko kuma me yake ka haka cikin tafsirin naka kamala? yo ani gani nake in har na wani sai a cikin tafsiri na akwai tayar da hankali da tada kura na'am da yawa tafsirin adalci ba na'am shekara nawa muna tare ba shekara ta goma ba kai kan kace yanzu shekara ta goma sha biyu kenan na'am mun fara a 1994 shine tafsirin farko na'am yanzu muna tun sauran amfani tabbas wannan shine tafsirin na goma sha biyu da muke a nan garin tabbas to idan ko hadda za mu tayar da hankali ko a cikin tafsirin akwai tayar da hankali to da mun da bakari tabbas wannan haka ne kam gwamnoni nawa ne zamani da su a cikin wannan tafsirin a nan garin na da yawa group ibrahim da haka ne wani ko ozodanobi ozodanobi haka bayan min jaruna haka aka zo ba malaka sallah mun ma kallon ke akwai anebo akwai anebo ogodo akwai anebo akwai anebo to ga aka zo lawan min jaruna malaka sallah dan ga malaka sallah ga kuma sanata kuma marisharif haka sauransu na'am to kwamishinonin yan sanda nawa muka yi zamani da su darakta na ss nawa muka yi zamani da su idan kuma hada nan mu je mu hada abokin mu hada a kano haka na idan kuma hada nan mu je mu hada a katsina mu hada a wadansu wurare sai ki ci gaba da hulɗa ko zumunci da sauran haka haka na tabbatar cewa inda akwai tashin hankali bai kamata a ce waɗannan security agencies na gwamnatin tarayya gaba ɗaya a cikin tabbas wannan gaskiya gaskiya amma sai dai kila su masu mulki yadda suka saba kila malamai da suke mu'amala da su za su faɗa musu maganganu irin wanda mu za mu faɗa to mu kuma mun zo a zamani irin namu sabanin yadda su malaman da suka girme mu suka zo a zamani irin namu in za su yi magana za su yi yadda za su da shekarun su haka ya kamata su yi haka ne mu kuma za mu yi yadda za da shekarun mu tabbas ba yadda za a yi magana da su girme ne tabbas dole magana da kake <laughs> sa'a tabbas wannan gaskiya gaskiya kuma ya kamata su fahimci cewa mun ce demokarasi muke haka ne cikin demokarasi din tana da rukunai daga cikin rukunin demokarasi akwai human rights tabbas cikakken yancin dan adam wannan da abin da muke so a rediyo a jarida a talabijin tabbas matukar dai ba zan ci mutuncin wani in zagi wani ba karya ba wannan haka ra'ayina ne to dan me ya halatta dan siyasa ya faɗa bai halatta ba malamin addini ya faɗa gaskiya dan me ya halatta wani ya hau platform na siyasa na ANPP PDP ya faɗa da abin da ya ga dama haka bai halatta ba ya hau barin juma'a in faɗa kuma ni kuma abin da yake ya dace da daidai gaskiya sannan duk abin da za a faɗa game da wani mai mulki ai ba ma mentionin din sunan mutum mu ce wane wane haka shugaban karamar hukuma kaza wane gwamnan jihar kaza sai dai mu sai shugabanni wanda ke kuma ya san yana ya ba duka suka tare suka zama tabbas wannan gaskiya don saboda haka idan mutum ya rashin gaskiya ya abin da sauran yanzu ka zo ka ce duk wanda ya sallah ba tare da alwala ba kafiri ne dan mai ahmadi ya ce haka duk hmm. wanda ya tayawa ya ce da shi kike sa'adillah ya sallah ba da alwala ya sallah ba amma kuma ai shi yana da wucin yana da ingirin tabbas wannan wannan shi ne rihin wato waɗansu daga cikin masu mulki ba sa son a faɗa masa gaskiya ni ina jin wannan shine sirrin da yasa gwamnan jihar Kaduna yake ganin mm, cewa mm, mm. waɗancan maganganu da muke da labarin su ko daga Kano in daga ke zuwa da karatu ko daga haka. idan ya zo nan gurin shi yana ganin ba zai iya karɓar wannan ba ka san waɗansu gwamnonin suna da faɗin kirji tabbas su saurari mai son su da kuma wanda yake opposing din haka ne kan waɗansu kuma kawai sai dai ka zama kawai karan farautan su wannan tabbas asabin siyasa a haka asabin duniya a haka ba zai yi ba ka ko gidanka kana sarrafa matar ka yadda kake so kai ka je ka zata su da shi ka kawo ta amma na baka kan da da kake so wannan sai ka sanar da a waje da kake so ba zai yi kai mana adalci ba sai ka faɗa sai mu faɗa amma dai ba na goyon bayan a zagi wani mai mulki ko a la'ance shi ko a ci mutuncin na'am amma dai a faɗi su gana yadda take tabbas lokacin da aka faɗa a kauce wa ambatan suna amma a faɗi yaya gaskiya take tabbas a ja baki a rubuta bakin ayyukan kowa ya gane inda aka sa Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillah a ce malam harkar tsarin tafsir zai ce yayi ta zama ruwan dare kowa sai ya fito tafsir tafsir malam ya ainihin tsarin tafsir ta ne a musulunci wallahi akwai ganganci a cikin yadda mutane din nan suke ganin tafsir tafsir na'am ina kallon talabijin sosai da sosai ina sauraron rediyo dukan ga waɗanda za ka ce eh waɗannan ɗaliban ilimi ne ko suna da ido a cikin harkar karatu ko waɗannan suna kokartawa suna jarrabawa akwai mutanen da amma inda a ce akwai hukuma da za ta tsawatar kamata ya kwata kwata kasu magana don da kamata su yi magana kan littafin Allah ba tunda littafin Allah ne ba zance ne na kowane mutum ba wanda yake za a wa kowa damar ya faɗa abin da ya ga dama a ciki na samu magana a wuraren karatu wani lokaci idan mun hadu da abokan karatu na ko ɗalibai nukan ce da su abin mamaki shine idan ba azumi ba idan ka ɗauki littafi na fikihu za ka je wajen wani malami ba zai iya fassara maka shi haka na'am sai dai fassara maka na hau shi kuma wani malamin ka je wurinsa sai dai fassara maka fikihu ba zai iya maka na hau ba haka shi kuma wani malamin ka je wurin sa da balaga ba zai iya karantar da kai ita ba sai dai maka wani littafin na daban nace amma sai ka samu idan azumi ya zo da wancan wanda fikihu kadan ya iya banda na hau da wancan mai na hau da baya da haka da wancan mai adab din da baya da balaga da wancan mai ishiriniyan da baya da na hau baya da fikihu baya da balaga kowa sai kafa tafsiri a kofar gidan shi kuma tafsiri yana bukatar duka waɗannan ababen kafin ka iya yana buƙatar nahawu sarfu balaga adab yana buƙatar fikihu yana buƙatar usul fiqh yana buƙatar mustalah hadith yana buƙatar sira yana buƙatar ulumul qur'an yana buƙatar alal aqalli ko ka haddace qur'ani gaba ɗaya ko kai laushi na'am Allahu akbar duk wanda zaka ga ya tafsirin alqur'ani ba tare da ya haddace qur'ani ko ya laushi a ciki ba to zaka mu cewa tafsirin na da lami na'am kai kuma ɗin mai saurare ba ka jin karsashi haka tabbas amma ka samu duk wanda ya haddace alkur'ani yake shiga cin ya shi fita can gurin cikin ayoyin za ka je yana sa maka karsashi ɗabi'ar littafin wannan haka sosai don sai ka taɓo can ka taɓo can tabbas to hakikanin gaskiya in za ka bincika ba wai a nan mai duguri ba gaba ɗayan ƙasar hausa ko gaba ɗayan ƙasar hausa da ƙasar kanuri gaba ɗayan najeriya ta arewa inda dai ake tafsirin azumi haka wallahi duk cikin mutum goma da suke tafsiri in ka ci sa'a ka samu uku masu dama dama Allahu akbar sauran dai ana jarabawa ne ko an gada haka ake yi ko kuma dai azumi ya zo ana yin abu Yawancin mm. mutane ka san a da a yanzu ne jama'a suke zuwa tafsiri dan su fahimta fahimta haka ne tunda an samu ci gaba ta fuskar ilimi da binciken wasu masu tafsiri amma ka san a da ana zuwa tafsiri sai kana samu lada mm, haka ne ba dan ka jira ba ga mai haka ba ka harka ta ce haka ne ba ka san da dole ka fahimta ba ka san da wanda ne ka ba gaskiya kuma wanda yake bai gane ba mai ga bakin bai gane ba kuma wanda yake bai gane ba lada ne kawai ka karuban ilallah amma a hakikanin fahimta shi an fahimta ba a fahimta ba ah. wannan ta sa kawai ake yin tafsiri kawai ana yi don lada ba don ganewa ba amma alhamdulillah yanzu kasancewar ilimi yana ƙara yaduwa nesa ta fara zuwa kusa to dole wanda ma da baya bincike yanzu ya fara yi bincike wanda da zai ta abin da ya ga dama mutane su yadda yanzu ya fara tunanin kai kafin fain faɗa sai na tuna na tuno mai zan faɗa to wannan kuma ci gaba ne mm. na san za a samu gyara amma dai gyaran zai zo ne a hankali a hankali a hankali amma ina tabbatar muka da cewa wallahi cikin dukkan mutum goma da suke tafsiri sawan a Kano ne ko a ko a Maiduguri ko a ko ina ne wallahi in ka ci sa'a zaka iya samun guda uku masu dama-dama masu kwari-kwari amma guda bakwai dai kawai dai suna yi ne da an saba duk shekara ana yi wannan kuma wani abu ne da ban Allah shi kyauta hmm. a to malamin ta magana akan harkar da ya shafi su bari mu komo harkar musamman kalmar nan da ake yawan danganta musulunci ya ci wato kalmar ta'addanci hmm. malam ita wannan kalmar ta ta'addanci malam asali ta danganta da musulunci ne ko yaya wallahi kalmar ta'addanci ba ta da alaka da musulunci ko alaka ta kusa ko alaka ta nesa kalma ce da waɗansu masu son su soki musulunci suka kago ta suka jefi musulunci da musulmai da ita don cimma waɗansu manufofi na siyasa amma addinin musulunci a tsarinsa babu ta'addanci su sukan yi ƙoƙari su soki ababe guda biyu suke sukan musulunci da shi cewa su ne ta'addanci abu na farko jihadi abu na biyu haddi na'am dauki haddi wanda shi ne tsarin horo idan mutum ya yi laifi haka kamar a ce yanke hannun barawo na'am ne rashin tausayi haka ne dauki wato a ce a jefa magidanci da ya zina ta'addanci ne rashin tausayi ne haka kaushin zuciya ne da sauransu wannan haddin fa duka haddi gaba ɗayan haddi cikin addinin musulunci idan ka kwatanta shi da sauran dokoki na musulunci da wuce kashi biyar cikin ɗari Allahu akbar inda ake tsarin haddin nan tsarin horo da sare hannu da yanke hannu da kaza da kaza ya kai talatin ya kai arba'in hamsin cikin ɗari <laughs> to shi ne za ka ce wannan tabbas haka wuce biyar cikin ɗari ba Allahu akbar tsakanin waɗanda annabi ya sa aka yi masa bulala a zamanin sa dan sun sha giya haka ko aka yanke musu hannu dan sun yi sarka ko aka jefe su dan sun yi zina ko aka musu bulala dan sun yi zina ko aka musu bulala dan sun yi wa wani ƙarfi wanda suka yi wannan laifukan a lokacin annabi da lokacin abubakar da lokacin umar da lokacin usman kaga annabi ya shekaru 23 yana mulki haka nan sun yi shekaru 30 har zuwa lokacin Ali bin Abi Talib shekaru 50 gaba daya mutanen da aka yi wa wannan ba wuce mutum goma sha biyar ba Allahu akbar mulki na shekara mulki shekara 50 to da girman Allah a shekara biyar din wannan mulkin nawa aka shi gaskiya ba iyaka kan malam ba <laughs> gaskiya kan sannan a cikin wannan shekara biyar din kadai ka a rage kadai suna da rika wasu ya kashe da su turai ingila babu iyaka kan ba iyaka tabbas nawa mutanen sojojin inda suka kashe a yankin kashmir kashmir haka ne da isra'ila da falastin nawa isra'ila ta kashe a tabbas sosai shekaru hamsin wannan haka ba zai lissafa ba ba abin nan da ake don doki mai baki ya fi gudu haka ne da kafar watsa labarai su za su ara mana kalmar mu faɗa mu ba ma in kirkiro kalma sai su kirkiro ta su za su yi kwancinta su shi ta ta tashi suna yar ko yar kankanuwa sai su ba mu reno eh. sai mu ci gaba da reno ta girma a girma haka ne sun ce ta'addanci mu ma sai mu ne ta'addanci ta'addanci ta'addanci sun ce terrorist mu ma sai mu ce terrorist ta'adda ta'adda ta'adda ta'adda shi nan mai tai ɗaya kenan na biyu jihadi jihadin nan gaba daya da suke zargin sa kan cewa ta'addanci ne dan ya aka shar'anta jihadi an shar'anta jihadi ne kawai dan a tashe mutane da a yanke hannuwan mutane sahabbai suna makka aka tarsasa su suka bar makka aka kwace gidajen aka kwace aka kwace dukiyoyin su da kansu suke cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam a ba mu dama mu yaki Allah ya saukar da aya na cewa ku fu aidiya kuma wa ki musalat Allahu akbar ba hannunku ku je ku tsayar da sallah Allah na'am ba yaki a ba mu dama mu kwato dukiyar mu ba mu je mu kashe wani ba dukiyar mu za mu kwato da aka karbe Allah na cewa ku yi hakuri ku je ku yi ta sallah Allahu akbar ke zuwa abin da Allahu akbar lokacin da za a shar'anta yakin sai aka ce an yi izini kaga ba umarni ba tabbas da ana hana yanzu an yi izini kaga matakin farko mataki na biyu sai aka ce wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilu ku yaki waɗanda suke yakan ku banda wanda ba ka yakar ku sannan aka ce idan kun je yakin banda mace ba a kashe mace a wajen yaki banda yaro karami ba a kashe yaro banda tsoho banda fada da ya shiga ɗakin ibadarsa ya ɓuya ba a kashe shi duk wani mabiyan addini da ya shiga ɗakin addininsa to ya hau tudun mun tsira dukkan waɗannan ba a kashe su cikin musulunci sai ka karfa da ya ɗauki makami wanda a tsoriya kai ya tabbas sosai sannan gaba ɗaya annabi ya kashe a yakin badar tun da shine yaki da aka ce yawan takal a nemi mutum saba'in fa Allahu akbar waɗanda aka kashe cikin kafirai a yakin da mutum nawa ne wanda aka kashe a gazotul azab mutum nawa ne banu qurayza mutum nawa ne gaba ɗaya a yakokin lokacin annabi sha biyar zuwa sha shida ko sha bakwai bisa ga zance mafi tsawo har zuwa lokacin Abubakar da Umar da Usman fa ba ka da wani alƙalin a cikin shekaru hamsin da za ka ce an kashe mutane dubu biyar wanda wanda dubu biyar ita ce lomar farko ta hitila a yakin duniya da biyu lokacin da ya je bolivia ko ina ya kashe wajen mutum biliyan ɗaya a cikin lokaci guda wannan haka to amma duk wannan ba ta addanci bane a wajen su hakikanin gaskiya zagin kadanci wannan zaluntar musulunci sannan jahiltar musulunci ga waɗansu musulmai ya sa a yawa musulunci wannan zalunci dole akwai buƙatar malamai su fito su rika bayani ko marubuta yan jarida su rika fitowa suna bayani wajen kokari amma yanzu matsalar mu shine da an ce ta'addanci sai muna kokarin mu yan ta'adda ne muna son mu nuna waɗansu a cikin mu ce sunan yan ta'addar. Mm, mm. sai in ce ba ni bane kai ne sai kuma kana cewa ba ba abin da muke gaba ɗaya abin ba da alaƙa da musulmi na'am na'am a ce malam a gurgurde malam bayan fagen ilimi shin malam kana taɓa wani harkoki na kasuwanci ne wannan tambayar ta zama mawaka son da yawa ko dan kun ji gani shi ne mai abin da ke saurara ji daga baki na tafsirin sauran na gaskiya ina kasuwanci alhamdulillah tun kafin in tafi jami'ar musulunci ta Madina ina kasuwanci kuma har zuwa yau na'am sai dai ba kasuwanci ne da ni ke zuwa kasuwa kai na'am akwai abokanai da muke hulɗar kasuwanci na'am na'am da jarin su zanawa a haɗa da juna na'am a zo a yi a bada lissafi na'am a bada shawara a yi shawarwari tare a ci riba wata rana a faɗi wata rana a samu da yawa wata rana a samu kaɗan da aka samu da yawa a more a sa kaya masu kyau a cikin mota ran da samu da yawa ba a hakura ran da aka samu da yawa a cika ji ran da ba samu da yawa ba a yi miyar a sa mata wake kuma yana sa miyar kai alhamdulillah wannan aka rayu na'am na'am hmm. a to mara lamarin iyali fa mata nawa malam da yaya nawa wai wai wannan mutum yana da ɗanɗan ko da ina da mata biyu amma yanzu ɗaya ce da wani dalili ya sa yanzu ɗaya nake da sannan ina da yara guda biyar ina da yara guda biyar guda biyu mata guda uku maza babbar cikin su mace ce tana da shekaru goma sha shida ko na makamancin ta kama sakandare a bana to Allah ubangiji ya raya mana su mace na kuma dukkan su maza to Allah ubangiji ya raya mana su Allah albarkace su sai su mata yansu tafi kamar kamala bangaren cigaban addinin musulunci ake jama'a masu kallon mu kun gare yadda muka shafe kusan minti hamsin da takwas zuwa sittin muna tattauna da malam akan abin da ya jibance harkokin rayuwarsa da yadda ya gudanar da wato karance-karancensa da kuma irin gaggarmayar da ya sha wajen ci gaban addinin musulunci a cikin wannan shiri namu da muka sa taken wakanda mai tarihin shek jafar adam malam da ka samu dama ka mana ziyara mun gode kuma Allah ubangiji ya saka na da alheri Allah ubangiji kuma ya kashe gida lafiya ya kara ma lafiya ya kare ka da kai da dukkan iyalanka na gode na gode kwarai da gaske da wannan tasha ta NTA Maiduguri da ta sada da masu sauraro da suka lura sauraro don tattaunawa akan wannan fili mai albarka ina muku fatan alkhairi ina kuma muku godiya tun daga kan mai girma babban manajan nonon gida har ma'aikaci na karshen kasa a cikin wannan gida saboda kokarin ku musamman a cikin wannan wata mai albarka Allah ya amin gode kuma Allah albarkace ku da amin amin malam a masu kallon mu yadda shirin namu ya kasance kenan a madadin wata sada da ko ni Muhammad Amin Ahmad da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum sai mun sake saduwa